kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amakori n'amatagisi ya leta ngo birashoboka kwatozwa hagati mu gihugu ku miliyari zirenga amajana umunani na mirongo itanu bikemezwa n'umuhinga mu by'ubutunzi mu gasoko ka mugoboka ya mbere aho imicafu yakuweho hongera haranazitigwa abungere batandatu b'inka barafungwe mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva ku munsi wa gatanu bakaba bafatiwe muri zone na basabwa ko bene inka boriha amafaranga ibihumbi icumi ku nka kugira abo bungere barekugwe mukanya nido nido ry'ano makuru isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi imicafu iracibonekeza ahandi yarakuweho mu bibanza bitandukanye birimo imicafu mu gisagara cya bujumbura haraheze ukwezi ibyo bibanza bigendewe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu nko ku kibanza kigabura amazone yabwiza na nyakabiga bagenzi bacu bagendeye mu gitondo cyo kuri uwa mbere imicafu ibandanya gusukwaho ukuri kwamye ku gasoko gatoya ka mugoboka ya mbere muri zone ya gihosha naho ahatabwa imicafu ku nkengera z'uruzi ntahangwa yarakuweho hongera harazitirwa n'inkuru tubaza Eline Belle nibigira ku munsi baguma baza ari benshi kandi tukabaguma tubabwira abo baza ku munsi ku munsi nabazana imicafu ku mutwe bakayisuka mu kibanza kigabura amazone ya bwiza na nyakabiga neza na neza munsi y'isengero Mukiza kiza mweranda mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abasuka iyo micafu muri ico kibanza baguma banyuragiranwa aho bigira umunyagihugu aba hafi y'ico kibanza ati tubanye nabi n'iyo micafu naho bemeza ko ikibazo bagituye abategetsi batandukanye harimo n'abaza kuraba uko byifashe iyo arara twe tubibanyemo nabi rwose kubera mu ijoro urashobora kuza wumva biriko biratunukira uranadutekera ngaha utwo gufungura iki byose turonderera ngaha amashyashi araguruka akaza akadusanga ku kazi rero twe twarashyikirije sinzi ukuntu bimeze barajya barabiraba ukuntu bimeze turababwira ingorane dufitaniye nabyo ukuntu tubanye nta nyinshi turatora yabyo abo banyagihugu basaba kwaho ibintu bigeze iyo micafu yo kugwaho ico kibanza zigacungirwa n'abajejwe umutekano ngo kuko iyo micafu babangamiye twebwe dusaba yuko badutunganiriza bikavaho canke bakaraba ukuntu bahashyira abajeje umutekano bakadufasha kubera kubera infection zose ziva ngaho o tuzosaba tuko turanduraho ingwara zivuye kwiryo yarara yararanye kuko bazanaho ibintu bimeze nabi byamaze kubora bagiye kubisuka bigasigara biranuka amasazi akaba ari haca ku munsi ku munsi baguma baza ari benshi dusaba bazobikureho bajeje umutekano badutunganirize ngaho bagume ngaho bazohore baturabira abo bantu babijanaho babaho babirukane baveho ntituzogwara ingwara tutazi naho biruko kuri ico kibanza abadandaza bo ku gasoko ka mugoboka ya mbere muri mutanga iri muri zone ya gihosha bo bavuga ko imicafu yahora itabwa ku nkengera z'uruzi ntahangwa bayirihira ikaja gutabwa ahandi isuku turayigira uratanga ry'amafaranga amajana atatu duha abakozi nyene bakubura buri munsi azigaye rero umwavu baca bawujana isuku nyene baca bagenda bakabi hariho ahantu bigenewe tubisuka hariho abantu bajejwe kubikura kuko abo bantu nyene nyene nabo turabahemba burindwi ego tubaha amajana atatu ku mudandaza adandaza ngaha nyene kuyora aka gasoko nyene ku wa cumi 17 ukwezi kwa ruheshi guheze umushikiranganje Tadendi Kumana ajejwe amagara y'abantu yari yagize urugendo kuri ivyo bibanza yemeranya n'indongozi z'igisagara ca Bujumbura ko mu ndwi zibiri byari kuba byasukuwe ngo uko bibangamira amagara y'abantu urakoze ni belle david ndayizeye ajeje igisata cy'isuku mu gisagara cya bujumbura akaba yari yatwemereye kugira icyo ashikirije kuva ku munsi wa gatandatu ariko gushika n'uno munsi ntacyo yashimye gushikiriza naho yari yadutumye ko ariko mu nyuma umukuru w'igisagara cya bujumbura yavuye atumenyesha ko inyuma y'urugendo azogira mu mazone atandukanye ku munsi w'ejo azogira icyo ashikirije kuri ibyo bibazo bitandukanye biraba isuku ingingo yo kubuza abarimyi bo mu ntara ya bubanza kumarira umwimbo mu masoko ngo si iyo kubabuza kwikenura bivugwa na buramatari w'iyo ntara nyuma y'aho abajejwe intwaro bategekewe gukurikiranira hafi ishogwa ry'ibyo bimbuye mu isize Heze buramatari butoyi no Hans asigura ko iyo ngingo atari yo kwiyugarana ariko ko ari yo guhangana n'inzara ishobora kwaduka ibyimbowe byose bihereye mu masoko buramatari wabanza kuri telefone ya Evariste Nzikobanyanga ariko ugasanga umwene gihaza kurya umuceri uzibye kurusha uko we yawutanze uzimuye abariko baribaza yuko uko ari kugarana abanyentara kumbure nabo hari ibyo bokenera hanze bagasanga nabo barabuza ko bishogwa abo mubabwira iki sivyo na gato kandi barabizi ko twebwe atama bariyeri ariko ibarabara buza abantu ko bashora umwimbu ntayahari gusa twebwe twigisha bene igihugu kushora mugo bakabikira urugo urumva ko nta umwe twabuje gushora hamba ikintu ashobora kongera ko dukeyi twerekeye urugo tugume muri iyo ntara ya bubanza muri komine gihanga ngo umutekano wifashe neza naho hari ubusuma bufatiye ku mwimbu bwibonekeza bishikirizwa na musitanteri w'iyo komine nyuma yaho havugiwe abantu babiri bishwe n'igipolisi kivuga ko arabasuma abasuma hamwe n'umudandaza w'umuceri yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu mu ndwi twaraye dusozereye Leopold Ndayisaba avuga ko mu gihe cici hari abashaka kuza eh, gusoroma ibyo batabiriye akuzi kimenya yamenya nubwo nta ntabwo bafise ni uko ibyo bintu basanze babimenyereye kandi barabona yuko eh, baza kwiba ku mihana umuhana uyu cyangwa uriya bivanye n'umuntu babona yuko umenga afise amikoro rero akamoto batera ni uko batagira ubwoba ni uko bakomeza inyabune eh, amakomite y'umutekano agakora nk'uko mu nama y'umutekano twabishyikirije hanyuma amanama akaba menshi ku barongoye abandi hanyuma kandi bakadoma urutoki ku nkozi z'ikibi kuri abo basuma kuko turamaze kubona yuko kenshi usanga ari abasuma b'aho hantu kuko nta muntu aza kwibahana atazi abamaze gufatwa usanga ku by'ukuri ari abantu baho hantu hari abasoma barekuwe bavanye n'ikigongwe cyatanze abo ku by'ukuri nabo nyine turabandanya tubagirisha inama kugira ngo tubabe hafi kuko muri bo turamaze kubona nabo abandanya bagira akakageso ko kwiba rero dusaba igihugu by'ukuri kubandanya bararira utwabo kugira ngo ntihagire ubaca mu ryahumye ngo babibe no kudoma ku rutoki kuri abo basuma inkozi n'ubukozi bw'iki kuko kenshi abo basuma cyari gitandukanye kare bararira ibisanzwe ariko urabona yuko basigaye barondera n'inkoho bakibisha inkoho amakuru twabateguriye harabandanya munadutunga kuri ako kagorane kaciyemwo abungere b'inka batandatu barafungiwe mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva ku munsi wa gatanu bakaba bafashwe baragiye muri zone kigwena inka bivugwa ko zari zahagishiye zivuye muri komine vyanda y'intara ya Bururi mu bavuga ko kugisha byavuzwe mu burundi bene inka bagasabwa kuriha muri obere kuri buri nka ihadabu ry'ibihumbi icumi kugira ngo bungere barekugwe tugume aho murumonge rumonge ikiringo cy'iminota itarenga mirongo ibiri nicyo buri amatari w'intara atanga kububaka ngo babe bakuye mu ibikoresho bahasutse juvenal bigirimana avuga ko mu bice bimwe bimwe byo mu gisagara cya rumonge hari n'ababimaza mu ibarabara umwaka wose maze bigatera amasanganya n'inkuru ya Jean Pierre Misako. nk'uko juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge abishyikiriza ntibisanzwe ko umuntu ariko arubaka asuka amabuye amatafari umusenyi gravye n'ibindi bikoresho by'ukubaka ku gice c'ibarabara akabimazaho amezi menshi nk'uko womengo ibarabara n'igiwe yisangije ibyo bikaboneka mu makartiye mu gisagara ca rumonge cyane cane muri kartiye swahili aho nko kwibarabara ry'umunani uduganye iryo bita irya porona n'imifurege itwara amazi yasambutse yagarutse avuga ko hari aho usanga uturaro dushika ku kibanza kiriko kirubakwa ko tudakomeye kugira ngo amakamyo azanye ibyo bikoresho ashobore kubishikana ku kibanza agaca barifashisha ibarabara ariko ngo bitarenze iminota mirongo ibiri ibyo bikoresho bibwirizwa kuhakugwa kugira ngo uruja n'uruza kuri iryo barabara rubandanye atankomanzi ku bw'ivyo buramatari w'intara ya rumonge ategeka ko abubaka bobanza kuba barondeye abakozi bungura gucuruza ubwo nyene ivyo bikoresho imbere yo kuyumvira kwifashisha igice c'ibarabara ubirenze ko nawe co kimwe n'uwo ivyo bikoresho bizosambura ibarabara nk'uko bimaze kwigaragaza ngo amategeko agenga uruja n'uruza ku mabarabara azokwisungwa hanyuma ingingo zifatwe jean pierre misago mu rumonge radio isanganiro harakoze jean Pierre misago nawe nababwiye mu ntango z'ano makuru ko bishoboka ko amakori n'amatagisi birashoboka cyane kubera yuko urabye ukuntu obera z'iminsi yinjiza amafaranga nibaza ko obera iyo yaronka ari kugira yaronke bishaka ibintu bibiri obera igize inguvu mu kuyatoza byoshoboka kuyatoza rero ntigomba gutoza ba bandi bamwe bamwe bamwe bamwe abandi bahora batoza nije no mu bandi bantu bose ku buryo abanyagihugu bose batanga amakori kandi umuntu hari amakori atanga amakori kandi bahembwa karano baha abantu bakora mu bwubatsi abantu bakora ajya amagaraje yose tubona ari ngaha mu gisagara tugiye gukoresha umuduga nta gihe udasora nk'amajana habiri, amajana atatu ibintu nk'ibyo abo bantu obere ntibatuza amafaranga igize rero ingufu ikaraba ukuntu ibintu biri mu byo mu gifaransa twita secteur informel kaja mu bintu nabyo bitozwa amafaranga ego yoboneka amafaranga yateganyijwe nibyo birashoboka ariko bishaka yuko bashiramo ingufu cyane mu kuyaronka gushiramo ingufu murabona yuko umunyagihugu cyangwa umutangakori aheza akayatanga byoroshe canke uko aba menshi canke atozwa kenshi bituma ahubwo agomba kwinyegeza gutanga ikori n'itagisi ego nta muntu n'umwe igikori nta n'umwe aritanga atari atari ingufu za ingufu za leta nizo zituma umuntu atanga ikori ariko rero naho ubwiye ugatoza menshi bituma n'abandi bashaka kuyanyagiza ibyo n'ibyo ariko uko yoba ni make yose akinjira icyo mvuga ni abantu barya badatozwa ikori na rimwe kandi nta mpamvu n'imwe batuyitozwa ku munyagihugu wo twokwita mutoyi umwe ashora igitoki umwe nawe mbega bizomukora ko ujya ashora igitoki kigura ibihumbi bitanu bitandatu ari we twokoreraho cyane bihego byo mugera mu gihe ba bandi bo batozwa amakori batozwa amakori cyane ariko babandi batozwa amakori ya menshi none udafise amafaranga yo kumushorera uzogenda gute nawe nawe arazoje ikiyiko ariko urya siwe siwe nibaza cyane ko ari ateje ikibazo kuko nibaza yuko umuharuriye wosanga agwa muri yayandi ijana mirongo itanu ku kwezi ku kwezi wandi yayandi bita yuko badatozwa ikori ariko nubwo hari abarimyi nabo hari n'abarimyi nabo bagwiza umwimbu bacuruza ibintu ndavuga nk'abantu habe nk'abantu barimo umuceri ubu hariho abantu urabye amafaranga baronka ku mwaka ashobora kuba yoba amafaranga nayo yotozwaho ikori buraca bugacana ayandi mu nkino amahiganwa mirongo ibiri y'urukino rwa golf ngo aratunganywa mu burundi mu ntumbero yo gutora abakinnyi batanu barusha abandi baserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu icerekana ko urwo rukino rutunganije neza bisigurwa n'urongoye imigwi ya golf mu gisagara cya bujumbura serge muheto akavuga ko ingorane bafise ari ubukene bw'ibibuga ido n'ido ni muri no bucana yandi y'inkino na jean marie vianney kumana urukino rwa golfe ngo ni urukino rutunganijwe neza hano mu Burundi ngo kuko buri mwaka hatunganywa amahiganwa atandukanye ivyo vyemezwa na Serge Muheto arongoye imigwi kina golfe mu gisagara ca Bujumbura akanahamagarira abarundi kwijukira urwo rukino golfe eh, tunganijwe neza fise amatunwa mwaka ashobora gushika kuri mirongo ibiri hama hariho rero iyo junior niyo kwigisha abana bakiri bato hagati y'imyaka indwi n'imyaka mirongo ibiri muri abo tujya dukuramo aba mbere baja muri kategori yitwa elite bashika nko kuri mirongo ibiri muri abo mirongo ibiri turacaguramo abaserukira igihugu bashobora gushika kuri umunani kenshi usanga dutwara batanu gusa nobabwira yuko iyo club yacu yuguruye umuntu wese ashaka kuza gukina ashobora kuza igihe ashakiye dushaka kuronka abakinyi benshi bakina umukino wa golf kandi turabahaye ikaze muri club ya golf y'ubujumbura kubera haba ari ahantu hanini nk'ahajya dukinira hakenera uburyo bwo kuhakorera ubwo buryo rero buca busaba amahera menshi hakenera ibikoresho hakenera amamashine hakenera abakozi benshi bigaca bitwara amahera menshi bigaca bituma bizimba nicyo gituma ku mwaka kuri golf dutanga amahera angana na miliyoni imwe n'amajana atatu Eh, hakaba rero n'ayandi make twongereza ko iyo hakeneye ibikoresho ku bijyanye no guharura amanota serge muheto amenyesha ko bikorwa hisunzwe amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu rya golfe ryitwa royal and nation golf club of scotland amategeko ariho amategeko yakurikizwa ku isi yose ku mukino wa golf turafise icyo no kwita nka fifa ya golf yitwa royal and ancient golf club of scotland nibo batugaba mu byerekeye amategeko byerekeye umukino wa golf eh, muri rusange ubukene bw'ibibuga n'ibikoresho ngo ni bimwe mu bibazo bafise abakinnyi ba golf mu Burundi nkuko Serge Muheto abandanya abishikiriza itare ya golf eh, dufise ni ngaha gusa ibujumbura niho nyene dushobora gukinira ahandi dufise mu Burundi hariho byifuzo byuko twoshobora kugira izindi tara mu zindi province ngaha gushika ntibirashoboka ibikoresho biragoye kuboneka cyane cyane ngaha mu Burundi mugabo natwe ababikinisha dushoboye kuja hanze turabigura abatabifise badashobora kubigura nabo nk'abajya bo muri club twita junior turonka abadufasha bakabiduha cyangwa twebwe nyene tukabibagurira uwo warongoye imigwi kina golf mu gisagara ca Bujumbura avuga ko bakorana neza n’ubushikiranganji ujejwe inkino turakorana neza cyane n’ubushikiranganji bwo kunonora imitsi kandi kuva kera ibyo tubasaba nta na rimwe turigere tubasaba uburyo mugabo cyane cyane tubasaba gushyigikira umugwi mu guserukira uburundi ibyo rero n’ukuri barahaguruka kandi bakadufasha bidasanzwe serge muheto atera akamo ubwo bushikiranganji kubandanya bubafashe mu mugongo abarundi nabo ngo bokwijukira gukina golfe ku bwinshi batiyumvire yuko ngo goba ari urukino rw'abifise gusa arakoze jean marie vianney ngendakumana arakoze na serge muheto arongoye imigwi ya golfe mu gisagara cya bujumbura hano ni hamakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga yarangirira